աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ տանկագին բարեկամներ, հարգելի արինակիցներ։ Եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի երկու օր բավական հագեցած էին տարբեր տիպի զարգացումներով։ Իհարկե, սկսենք մեր Արցախին վերաբերվող զարգացումներից։ Անցած օրերի ընթացքում Կրկին Ադրբեջանը շարունակեց ապակառուցողական իր հայտարարությունները, այսպես նշեց, որ անհրաժեշտ է տեղադրել ինչ-որ անցակետեր Բերձորի միջանցքում եւ այլն, ինչը իհարկե անընդունելի է եւ նույն ձևով արձագանքեց Հայաստանի Հանրապետությունը, նշելով, որ նման մոտեցումները անընդունելի են, ինչը դրական է։ Անցած օրերի ընթացքում հատկանշական զարգացումներ տեղնեցան Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Այսպես ԱՄՆ պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկինը այցելել է Թուրքիա, այնուհետև Հունաստան, բայց ինչն է հետաքրքիր, այնտեղ նա բարձրաձայնել է ադրբեջանական գազի կարևորության մասին, այսինքն կարևորել է Ադրբեջանը որպես ռազմավարական դաշնակից։ Տվյալ դեպքում, որովհետև ըստ նրան ադրբեջանական գազը կարող է նվազեցնի Եվրոպայի կախումը ռուսական գազից։ Ինչը իհարկե ճիշտ չէ, որովհետև Ադրբեջանը այդքան գազ չունի եւ չի բացառ, որ ադրբեջանական գազի տակ այլ երկրներից գազամատակարարում տեղի ունենա դեպի Եվրոպա, բայց այնուամենայնիվ այս պարագայում Ադրբեջանի դերակատարությունը ավելանում է, ինչը մենք պետք է հաշվի առնենք նաև մեր քաղաքականության մեջ։ Հատկանշական զարգացումներ տեղի ունեցան Ադրբեջան-Իրաքյան Քրդստան հատվածում։ Սա էլ է նույնպես շատ հետաքրքիր, որովհետև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հանդիպեց Իրաքյան Քրդստանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանիի հետ։ Մի կողմից Ադրբեջանը շղթում է, որ կարող է Արցախը գոյություն ունենալ մյուս կողմից հանդիպում է դեֆակտո փաստորեն գոյություն ունեցող եւ անկախ երկրի հետ։ Այնուամենայնիվ սա փաստ է եւ Ադրբեջանի եւ Քրդստանի միջև նրանք նշել են այդ թվում նաեւ Ալիևը, որ գոյություն ունեն ինչ որ խորը կապեր։ Ինչի հետ է սա կապված։ Արդյոք Ադրբեջանը ներթափանցելով Իրաքյան Քրդստան բնական է փորձելու այնտեղ թուրքամանների, ասինքն թուրքալեզու ժողովրդերի հետ կապերը խորացնել։ Չի բացառում, որ ներքաղաքական պայքարում, քանի որ Ալիևը նույնպես ունի քրդական արմատներ, քրդական գործոնը ինչ որ կերպ փորձեն զարգացնել, այդ թվում նաև ընդդեմ Իրանի։ Կտեսնենք, բայց այդ զարգացումները որևէ լավ բան Իրաքի եւ քուրդ ժողովրդի համար դժվար թե բերեն։ Ասա Քրդստանը կհասկանա հետագայում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չաուշօղլուն մի շարք կոշտ հայտարարություններ արեց ընդդեմ Ռուսաստանին։ Այսպես Բլինկենի հետ հանդիպման ժամանակ նա հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ի համար կա ընդամենը երկու կարևորագույն վտանգ։ Մեկը դա Ռուսաստանն է, մյուսը ահաբեկիչները։ Կարծում եմ Մոսկվայում սա հաշվի կառնեն անպայման, իրավունք չունեն հաշվի չառնել։ Եվ սրա վարապացույցը այն է, որ զուգահեռաբար Ռուսաստան-Իրան հարաբերություններն են զարգանում, այսպես թե Իրանի պաշտոնական Թեհրանի ներկայացուցիչ Իրանի արտգործնախարարը կարևորել է Ռուսաստանի եւ Իսլամական Հանրապետության միջև կապերի խորացումը եւ զարգացումը։ Ավելին Իրանը շուտով կդառնա Շանհայի համագործակցության կազմակերպության նոր անդամ որը պետք է տեղի ունենա այս տարվա ապրիլ ամսին տեղ ունեցող գագաթնաժողովի ժամանակ, ինչը նույնպես շատ կարևոր աշխարհակահաղական եւ տնտեսական զարգացում կլինի։ Անցած օրերի ընթացքում Ուկրաինայում նույնպես թեժ մարտերը շարունակվել են, ռուսական բանակը առաջ է գնում, թեպետ Ուկրաինան նաև իհարկե մեծ կորուստեր տալով փորձում է այն զսպել։ Եվ Կիև այցելեց ԱՄՆ նախագահ Բայդենը, այցելեց Կիև, հանդիպումներ ունեցավ ղեկավարության հետ, քաջալերեց ուկրաինացիներին, որպիսի նա շարունակեն իրենց պայքարը, զոհվեն Եվրոպայի ժողովրդավարության արժեքների պաշտպանության համար։ Եվ Զելենսկին նույնպես կարևորեց այդ այցելությունը նշելով Բայդենի հետ մեկտեղ, որ ազատությունը գին չունի։ Իհարկե, այսպիսի կենացները որևէ ձևով չեն ազդում իրական իրավիճակի վրա, ընդհակառակը ել ավելի են բարդեցնում։ Իսկ այն, որ բարդեցումներ կա այնտեղ, սա միանշանակ է, այսպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը հայտարել է, որ Ուկրաինան ավելի շատ զինամթերք է օգտագործում, քան ՆԱՏՕ-ն կարողանում է նրան տրամադրել։ Այսինքն արդեն մենք տեսնում ենք լուրջ մատակարարման հետ լուրջ խնդիրներ։ Սա պարզ է գնալով Ուկրաինայի պետությունը եւ ժողովուրդը հյուսվում են եւ եթե Դոնբասում ճեղքում լինի, չի բացան որ Ուկրաինայի պաշտպանությունը ընդհանրապես հոտս կցնդի 1-2 շաբաթվա ընթացքում մաքսիմում։ Անցած օրերի ընթացքում կրկին սրվել է Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները, այնքան որ պետ քարտուղար Բլինկենը հայտարել է, որ ԱՄՆ-ում վրթովված են, հիասթափված են Ռուսաստանի Դաշնության որոշմամբ, համաձայն որին նրանք կասեցնում են իրենց անդամակցությունը ռազմավարական, հարձակողական զինատեսակների կրճատման հայտնի պայմանագրում։ Իհարկե, սա սпасելի էր, որովհետև արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները գերլարվել են եւ զուգահեռաբար, եթե արևմուտքը պնդում է, որ պետք է կրճատել այդ զինամթերքները, նա մատակարարում է այն Ուկրաինային, որը նույնպես շատ ու շատ վտանգավոր է։ Վերջերս մենք տեսանք նաև որոշ զարգացումներ Մեզնեստրի հետ կապված Մոլդովան փորձում է վերանայել Մեզնեստրում ռուս խաղապահների մանդատը, ինչը շատ կոշտ արձագանք ստացավ Ռուսաստանից, այս անգամ դերևս Կոնստանտին Զատուլինի մակարդակով, ով նաև մենք գիտենք, որ առաջի փող նախագահն է Պետդումայի ԱՊՀ գործերով եւ եվրասիական ինտեգրացիայի գծով այդ շտական հանձնաժողովի։ Եվ նա ասաց, որ սա լավ բանի չի բերելու եւ Ռուսաստանը չի կարողանալու 200.000 հոգու թողնի, խոսքը վերաբերում է մեզ նեստի քաղաքացիներին, որոնք ունեն նաեւ ռուսական քաղաքացիություն, թողնի ուրեմն բախտի կմաճուկին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան զգուշացում Մոլդովային, որպեսի արկածախնդրության չգնա։ Բայց իհարկե ինչքան թեժանում է Ուկրաինայում պատերազմը, մեզ նեստը չի բացառում, որ դառնա նոր թաթերաբեմ։ Այսպիսինն էին թանկագին հայրենակիցներ։ Մի շարք կարևոր իրադարձություններ կհետևենք, կշարունակենք հետևել այդ բոլոր զարգացումներին եւ անպայման կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեզ բոլորին եւ մեր երկրին։